Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Godina je 1270. Nakon 64 godine života i 35 godina kraljevanja umro je ugarsko-hrvatski kralj Bela IV. Osim možda legendarnog Stjepana, niti jedan ugarski kralj nije vladao tako dugo. U svom životu Bela IV. proživio je svašta. Svog oca Andriju II. naslijedio je na prijestolju 1235. Šest godina nakon toga na njegovu se kraljevinu obrušila mongolska vojska. Godine 1241. u bici na rijeci Šajo, Belina vojska doživjela je težak poraz, a on je morao bježati pred mongolskim konjaničkim odredima koji su ga progonili sve do Jadranske obale, gdje su ga spasili zidine dalmatinskih gradova i smrt mongolskog velikog kana. Nakon odlaska glavnine mongolske vojske iz Srednje Europe, Bela je utrošio desetljeća kako bi obnovio svoje kraljevstvo i pripremio ga za sljedeći mongolski napad. Gradio je utvrda i gradove, branjene sustavom obrambenih zidina. Jedino je to moglo zaustaviti mongolsku vojsku. Ratovao je protiv Venecije, Bosanskog bana, Fridriha Babenbergovca. Prema njegovoj oporuci, njegovo tijelo pokopano je u Ostrogonu, današnjem Estragomu. Na prijestolju ga je naslijedio sin Stjepan, peti po redu ugarski kralj tog imena. Odmah nakon Beline smrti počeli su nemiri u kraljevstvu. Pao Engel u knjizi Kraljevstvo svetog Stjepana, povijest srednjovjekovne Mađarske 895. 1526. piše. Neki od baruna u zapadnim okruzima, strahujući od odmazde novoga kralja, okrenuli su se u potrazi za zaštitom češkom kralju Otokaru i priznali ga za vladara. Ana, Rastislavova udovica, također je pobjegla svom zetu u Prag, uzevši sa sobom i kraljevsku riznicu. Otokar je umarširao duboko u ugarski teritorij, ali 1271. godine u Požunu, današnjoj Bratislavi, sklopio je mir sa Stjepanom Petim. Prema odredbama sporazuma zadržao je Belinu riznicu, ali predao je sve osvojene teritorije i obećao da neće pomagati svojim ugarskim saveznicima protiv Stjepanove vlasti. kao da izdaja dijela Baruna i njegove sestre koja je, osim što ga izdala suparničkom kralju, odnijela riznicu koju je marljivo punio njegov otac Bela IV. nije bila dovoljna, plemići su se počeli gložiti između sebe. Stjepan V. nije bio samo ugarski kralj, on je vladao i hrvatskim zemljama i tamo je vladao nemir. Paul Engel piše. Godine 1272. kratkotrajni red narušen je pobunom Joachima Gutkelea, bana Slavonije, koji je zarobio Ladislava, maloljetnog sina Stjepana V. i zatočio ga u svom dvorcu u Koprivnici. Čini se da je on htio iskoristiti mladoga princa kao taoca kako bi prisilno doveo do podjele kraljevstva između Ladislava i njegova oca. Stjepan je uzalud pokušavao osloboditi sina. Kaže se da je taj neuspjeh požurio njegovu preuranjenu smrt 6. kolovoza 1272. Nakon dvije godine vlasti Stjepan je pokopan na otoku u Dunavu pored svoje sestre Margarete u Dominikanskom samostanu. Godine 1269. zaslanik jednog europskog vladara došao je u Ugarsku i izvijestio kako ugarski kralj ima nevjerojatnu veliku moć i takvu vojnu silu da nema nikoga na istoku i sjeveru tko bi se usudio pokrenuti kada slavni kralj mobilizira svoju golemu vojsku. Nešto više od dvije godine kasnije sva ta sila počela se urušavati. Kada je umro Stjepan, kruna je došla na glavu njegovog desetogodišnjeg sina Ladislava, četvrtog po redu ugarskog vladara koji je nosio to ime. Nominalno je regentkinja maloljetnog kralja bila njegova majka Elizabeta. Međutim, Elizabeta nije imala moć u svojim rukama. Moć je bila u rukama dvije plemičke obitelji, Čak i Heder, koje su oko sebe okupile velikaše. Sukob tih dvaju obitelji dovešće Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo u stanje kaosa i rata. Paul Engel piše. Odmah kada je Stjepan umro, Henrik Heder, zvani Koseg ili Gysing, ban Slavonije i najmoćniji plemić u zapadnoj Ugarskoj, dao je ubiti Belu, Rastislavova sina, i podijelio je Beline zemlje između svojih pristaša. Braničevo, Kučevo, Mačva, Sol, Usora i Bosna postale su zasebne pokrajine za skoro jedno desetljeće. Svakom od njih je vladao ugarski plemić s titulom bana. Godine 1274. Henrik je zarobio Ladislavova mlađeg brata Andriju, ali ga je ubio Petar Čak u bici kod Fonvenja, pored Sekeš Fehervara. Henrikova moć prešla je na njegova četiri sina i tijekom rata protiv njih Petar je tako temeljito razorio Vesprem da su sva njegova blaga, uključujući i katedralu i njezinu školu, bila spaljena. Početkom 1277. Sasi iz Transilvanije koji su bili uključeni u lokalni sukob sa svojim biskupom zauzeli su Alba Juliju i zapalili katedralu. Mnogi kanonici i 2000 stanovnika nestali su u plamenovima. Obitelj Čak vodi podrijetlo od istoimenog ugarskog plemena. Pripadnici te obitelji, podijeljeni u više grana, u 13. stoljeću postali su važni plemići s velikim posjedima i na području Ugarske i Hrvatske. Petar Čak bio je dvorjenik Bela IV. i Stjepana V. Hederi su bili njemačkog podrijetla. Henrik II. bio je prvi član te obitelji koji je stekao velike posjede južno od trave. Kada je umro Bela IV. on se sa mnom sklonio u Češku, a kada se pomirio sa Stjepanom V. vratio se u kraljevstvo i zagospodario usorom, soli i dobio titulu Slavonskog bana. Sukobe između obitelji Čak i Heder pokušali su riješiti biskupi. Godine 1277. sazvali su skupštinu koja se trebala sastati na ravnici Rakoš kod Pešte. Pozvani su zaračeni baruni, ostali plemići i predstavnici naroda Kumana. Skupština je odlučila priznati 15-godišnjeg Gladislava za punoljetnog vladara i pozvala ga da svim dostupnim sredstvima okonča pošast koja hara kraljevstvom, kako bi mir i red ponovno bili uspostavljeni. Paul Engel piše. Isprva je mladi kralj postigao neke uspjehe. Potisnuo je braću Geređe, gospodare Bihora, zauzeo je njihove dvorce i dao je jednom od njih odrubiti glavu. Protiv braće Heder ušao je u savez s Rudolfom Habsburškim, kraljem Njemačke. Rudolf se u isto vrijeme borio s otokarom za posjed Austrije i Štajerske. Ladislav je još uvijek bio kadar okupiti poveliku vojsku, na čijem je čelu uspio odigrati ključnu ulogu u Rudolfovoj pobjedi 26. kolovoza 1278. u pamćenja vrijednoj bici na Marhfeldu. Otokar je ubijen i kratkotrena hegemonija dinastije Pšemisl došla je kraju. Prema tome, sada su zapadni susjedi Ugarske postali Habsburški vojvode Austrije i Štajerske. Je li tu bio kraj svom tom kaosu? Ne. Početkom 1279. Filip, biskup Ferma, papin legat, došao je u Ugarsku. Nakon kratkog istraživanja stanja objavio je da je došlo vrijeme da se regulira pitanje kumana. Po njemu bilo bi neprihvatljivo da u srcu katoličke Ugarske bude narod koji je još uvijek u suštini poganski. Paul Engel piše. Skupština u Tetenju, danas dio Budimpešte, prihvatila je 1279. statut koji je trebao razriješiti problem kumana jednom za svagda. Propisano je da se oni trebaju pridružiti katoličkoj vjeri, da trebaju napustiti pogansku idolatriju, odbaciti poganske običaje i da svi oni koji su ostali pogani trebaju biti pokršteni. Također je propisano da se svi kumani trebaju skrasiti na jednom mjestu, te ostaviti svoje šatore i kuće napravljene od pusta. Trebaju prebivati i ostati u selima kršćanskog tipa s građevinama i kućama pričvršćenim za tlo. Otvaranje pitanja kumana samo još dodatno raspirilo kaos u Ugarskoj. Kako to piše Paul anarhija je dosegnula neviđene razmjere. Kumani, Kipčak ili Polovci turkijski su narod koji do 13. stoljeća živio oko južnoruskih stepa. Ugarsku prvi put su provalili krajem 11. stoljeća. 1091. u bici ih je porazila vojska ugarskog kralja Ladislava I. Arpadovića. U naletu Mongola u Europu oni su se zajedno s Rusima našli na putu nepobjedive mongolske konjice i sedam je kumanskih plemena zatražilo pomoć ugarsko-hrvatskog kralja Bela IV. On ih je dao naseliti uz rijeku Tisu kako bi štitili njegovo kraljevstvo od Mongola. Tako su kumani, poganski narod, došli u Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo. Majka kralja Ladislava V. Elizabeta bila je kumanka. Njemu nije bilo svejedno kako se postupa s pripadnicima tog naroda. Paul Engel piše. Pokušao je spriječiti primjenu dekreta koji je donesen protiv kumana i kada su se oni pobunili, on je prešao na njihovu stranu. Vjerojatno je na kraljevu zapovjed zarobljen papin legat i on je trpio zatočeničku sudbinu u rukama kumana. Nakon što je oslobođen, legat je uspio otići iz kraljevine u ljeto 1281. Objavio je, tako nam je rečeno, da se nikada neće vratiti, čak ni u ime svetog oca. U međuvremenu kralj je još jednom zauzeo stranu svojih baruna i osobno je vodio vojsku koja je pobjedila kumane kod jezera Hod, pored današnjeg Hod Mezovašarhelja ali 1284. kralj je odjednom odbio slušati biskupe. Razišao se sa svojom napuljskom ženom koju je mrzio i ponovno se pridružio kumanima, ovoga puta za stalno. Baruni i biskupi počeli su vladati onim dijelom Ugarske koji nije bio u izravnoj kraljevoj vlasti. Kralj je pak većinu vremena provodio s kumanima, nosio je njihovu odjeću i potpuno je prihvatio poganske običaje. Okružio se kumanskim ratnicima i djevojkama. Prvi su mu bili tjelesna straža, djevojke su mu bile priležnice. Godine 1285. Ladislav je na čelu Kumana uspio odbiti mongolsku invaziju. Mržnja baruna i biskupa prema njemu bila je tolika da mu oni nisu na tome zahvalili, već su ga optužili da je sam pozvao Mongole u napad na Ugarsku. Paul Engel piše. Godine 1287. ekskomunicirao ga je nadbiskup Lodomer od Ostragona. Kao odgovor kralj izjavio da će ubiti i prognati cijeli nakot, to jest kršćanske svećenike, s mongolskim mačevima sve do Rima. Kraljevstvo je bilo na rubu kolapsa, kada je 10. srpnja kod Heresiga u Bihoru kralja ubila skupina kumana. Vladislav nije imao djece, ali je postojao živi princ iz kuće Arpadović. Bio je to Andrija, unuk Andrije II. Njega je u Veneciji odgojila majka Tomazina, koja je pripadala dobroznanoj obitelji Morozini. Andrija je okrunjen kao Andrija III. 23. srpnja 1290. godine. Plemstvo i svećenstvo očekivalo je od njega da obnovi javni red i da vlada uz njihov pristanak. Od svega toga neće biti ništa. Sve te godine kaosa i sukoba nisu ostale nezamijećene u drugom dijelu Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva. Dok je Ugarska bila u kaosu, dio moćnih hrvatskih plemića zapravo se odvojio od Ugarske i vladao kao da kralja nema. Najmoćniji među hrvatskim plemićima bili su Šubići, najmoćniji među njima Ban Pavao Šubić. On je predvodio akciju da se izabere i novi kralj. Sav onaj nered u koji je upala kuća Arpadovića davao je prigodu da se izabere i nova vladajuća kuća, Godine 1290. Pavao Šubić i njegovi saveznici priznali su Karla Martela Anžuvinca za ugarsko-hrvatskog kralja. Karlo Martel bio je sin napuljskog kralja Karla II. Anžuvinca. Papin legat ga je u Napulju okrunio za ugarsko-hrvatskog kralja, ali on nikada nije stupio nogom na područje svog krajevstva. Kada je 1295. umro, kruna je prešla u ruke njegovog tada sedam godina starog sina Karla. Šubići i njima odani hrvatski plemići uspjeli su nagovoriti mladog kralja, njegovu pratnju, da 1300. dođu u Dalmaciju. 14. siječnja 1301. Andrija III. umro je bez muškog nasljednika. Sve je ovo stvorilo preduvjete za danje godine nemira i sukoba u Ugarsko-Hrvatskom kraljestvu. Ali nakon tih godina sukoba dvije će se stvari dogoditi. Mladi Karlo izrašće u jednog od najvažnijih ugarsko-hrvatskih kraljeva i na putu do moći on će morati slomiti ne samo plemiće koji su mu se protivili, već i one plemiće koji su ga učinili kraljem. Godine 1322. Karlove snage će kod blizne naselja pored Trogira slomiti vojsku koju je vodio Pavlov nasljednik na čelu obitelji Šubić, Mladen drugi Ovo je priča o okolnostima koji su doveli do te bitke govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Pa uistinu Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, poglavito kad govorimo o razdoblju vladavine dinastije Arpadovića, ono unutar sebe način distribucije kraljevske vlasti nosi, poglavito mislim tu dakle na princip nasljeđivanja dakle kraljevske krune, nosi e, u sebi jednu jezgru, jedan zametak, to jest mogućnost rasipanja čitavog sustava. Naime, o čemu se radi? Još od same uspostave Ugarsko-Hrvatskog, to jest Ugarskog kraljevstva, nikad nije do kraja bilo razjašnjeno kao što i u većini velikaških rodova, općenito da govor, bilo da govorimo o Ugarskoj ili o Hrvatskoj, nije bilo jasno tko nasljeđuje trenutnog vođu roda, to jest kralja, ako govorimo o kraljevstvu. Da li će se dogoditi dakle, princip nasljeđivanja putem seniorata ili putem primogeniture? preneseno rečeno, dakle da li će najstariji član obitelji naslijediti konkretno kad umre kralj, da li će to biti njegov mlađi brat ili stric ili netko, ili će to biti direktni potomak, dakle sin, najstariji sin vladara. I to je nekoliko puta tijekom Arpacovske vladavine e, Ugorsko-Hrvatskim krajstvom događale su se takve trzavice. Recimo, jedna od poznatijih je sukob između Emerika i Andrije, a jednako tako, dakle 60. godina, 60. godine su razdoblje vladavine jednog od najmoćnijih ugarsko-hrvatskih e, vladara, to je Bela IV. I on uistinu u u trenutku kad vlada jedan od najmoćnijih europskih vladara. Međutim, kada će on dakle umrijeti, slijed okolnosti tko će ga naslijediti dovešće do toga da jedan od vladara, dakle 70. godina, a to će konkretno biti Ladislav takozvani Kumanac, kada on umre, on neće imati djece. I nakon toga, a istovremeno neće biti izravnijih potomaka, dakle u njegovoj bližoj okolini i to će dovesti u principu do jedne dugotrajne borbe između različitih pretendenata pobočnih linija koje su dakle se putem ženskih ili stričevskih veza vezale na, na dinastiju Arpadovića i onda će jednostavno u jednom trenutku doći do smjene i dolaska nove dinastije, a to je konkretno su bili Anžuvinci koji onda donose neke nove uzuse unutar tog Ugarskog kraljestva. Naravno, oni, i oni dolaze putem dakle, pozivanja na nekakvo nasljedno pravo putem ženitbenih veza. U analima Svetog Bertina, Anales Bertiniani, nađenim u opatiji Svetog Bertina u Sanomeru u Francuskoj, pod godinom 862. zapisano je da su istočne Franke napali Ungri, neprijatelji koji im dotad nisu bili poznati. U tim analima Svetog Bertina, jednom od glavnih izvora za povijest Franaka 9. stoljeća, tako su po prvi puta spomenuti Mađari u zapadnoevropskim izvorima. Upadi po srednjoj i zapadnoj Europi potrajali su sve do 955. godine kada je vojska njemačkog kralja, kasnijeg cara Svetog Rimskog carstva njemačke narodnosti, Otona I, porazila mađarsku vojsku na Lehfeldu ili Leškom polju kod Augsburga. Mađare u prijelazu preko Karpata i osvajanju panonske nizine predvodio Arpad, po kojemu je nazvana mađarska vladajuća dinastija, koja će vladati sve do dolaska Karla Anžuvinca na Ugarsko prijestolje. Arpado, praunuk Geza pokrstio se 974. godine, dvije godine godine prije dobio je titulu velikog kneza. S njim počinje izgradnja središnje vladarske vlasti po uzoru na zapad Europe. Ono što je započeo Geza, koji je umro 997. godine, završio je njegov sin Stjepan, prvi ugarski kralj. On je za vrijeme svoje vladavine koja je potrajala do 1038. iskoristio i rat u Hrvatskoj između potomaka hrvatskog vladara Stjepana Držislava kako bi proširio svoju vlast na Panonsku Hrvatsku ili Slavoniju. Stjepanov potomak Ladislav I Arpadović postavio zahtjev za krunu hrvatskog kralja. Njegov nasljednik Koloman taj zahtjev ostvario 1102. godine kada je stvoreno Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo potres koji bi se dogodio ili nekakva politička razmirica koja se događa u duboko unutrašnjosti Ugarske, dakle u Panonskoj nizini, razina, dakle odjek te, te tog političkih gibanja na području srednjovjekovne Hrvatske i srednjovjekovne Slavonije naravno ovisi o tome koliko je taj vladar koji je trenutno na, na vlasti moćen. To jest koliko on uspjeva protegnuti svoju kraljevsku moć, dakle i angažirati cjelokupno dakle plemstvo kraljevstva, to je dakle onda i slavonsko i hrvatsko i ugarsko plemstvo za rješavanje svojih razmirica. Nažalost, većina ugarsko-hrvatskih vladara nije bila dakle jaka i ako bi se nešto dogodilo e, nekakve dakle turbulencije unutar e, na ugarskom dijelu, to se nije bitno odražavalo dakle na hrvatske prostore. Poglavito ako govorimo o 80. i 90. godinama 13. stoljeća kada ide jedan niz slabijih ugarskih vladara, ali to opet ima Dakle, ima svoj odjek na hrvatskom prostoru jer se onda pojedini lokalni velikaški rodovi uzdižu i počinju samostalno vladati i onda kao nekakva, dakle, nekakav bumerang ta samostalna vlast e, hrvatskih velikaša na određenom prostoru vraća se na prostor Ugarske dovodeći novog vladara, tu konkretno dakle opet e, e, da spomenem dakle Anžuvince koji dolaze uz pomoć Roda Šubića kao jednog od glavnih protagonista tih zbivanja na kraju 13. i početku 14. stoljeća. Godine 1089. umro je hrvatski kralj Zvonimir. Njegov sin Radovan umro je prije oca, pa je nakon Zvonimirove smrti ostalo upražnjeno hrvatsko prijestolje. Nakon Zvonimira na prijestolju je kratko bio Stjepan III, nečak kralja Petra Krešimira IV, koji se početkom 70. godina povukao u samostan Svetog Petra pod Borovima. Vjerojatno Stjepan III nije imao izravnog nasljednika ili bliskog muškog potomka, pa je moguće da je bio posljednji pripadnik dinastije Trpimirovića. Međutim, jedna isprava iz 1078. navodi da je Stjepan imao nečaka, a bilješka opatice Madije iz 1090. ili 1091. donosi i njegovo ime, Simeon, i on nosi titulu Dux. Ta titula možda u sebi krije i prijestolonasljednika, pa je tako Simeon možda posljednji Trpimirović. Kako bilo, nakon smrti zadnjeg Trpimirovića otvorilo se mjesto na prijestolju. Bilo je nekoliko pretendenata iz Hrvatske. Slavac, kojeg kartular samostana Svetog Petra u selu naziva Reks. Pitanje je je li to titula kralja Hrvatske ili je to izraz njegove težnje za tom krunom. Pored Slavca spominje se i Petar iz roda Snačića, kojemu je sjedište bilo u Kninu i koje je možda bio i Ban, kao i Kosmat, koji se spominje u tekstu Bašćanske ploče i koji se kao knez osamostalio na krajnjem dijelu Hrvatske u pograničnom području ili krajini. Nisu samo plemići iz Hrvatske pretendirali na Hrvatsku. Bizanski car Aleksije Komnen obnovio je 1091. bizansku vlast na dalmatinskim gradovima. Te godine Ladislav Arpadović s vojskom krenuo na Hrvatsku. Ladislavu je put prema Hrvatskoj kruni bio olakšan činjenicom da je Zvonimir bio oženjen njegovom sestrom Jelenom. Neven Budak u knjizi Hrvatska povijest od 550. do 1100. piše. Ako Slavonija nije već i prije priznavala njegovu vlast, sada ju je prošao, a da ne postoje izvori koji bi spominjali da je ondje naišao na otpor, što ne znači da ga nije bilo. Iako se mišljenja o dosegu njegova pohoda razlikuju, dva argumenta govore u prilog tezi da je tom prigodom dopro do mora. S pohoda je naime uputio pismo Monte Cassinskom opatu o Deriziju, kojim ga obavještava da su sada postali susjedi, jer je osvojio gotovo cijelu Sklavoniju, to jest Hrvatsku. Kako će nekoliko godina poslije ugarska vojska u Biogradu dočekati zaručnicu kralja Kolomana, normansku princezu Buzilu, očito je da je i taj grad bio u ugarskim rukama. Mogli bismo dakle pretpostaviti da je Ladislav podvrgnuo svoje vlasti područje preko Velebitske Hrvatske i ravnih kotara s Biogradom. U tom je gradu dao okruniti svog sinovca Almoša za hrvatskoga kralja. Prodor ugarskog kralja do Jadranskog mora uzbunio je Bizant, kojemu nije bilo u interesu da zaleđe gradova nad kojima je on ponovno uspostavio vlast bude u vlasti jakog kralja. Zato je bizantska diplomacija navela kumane da napadnu Ugarsku i tako prisile Ladislava da se s glavninom vojske povuče u svoje kraljevstvo. Almoš, kojeg je ostavio u Hrvatskoj, nije se mogao nametnuti kao kralj Hrvatske. Ladislav je onda odlučio Hrvatsku poslati Almošovog brata, Kolomana, on je bio puno uspješniji. Neven Budak piše. U želji da popravi odnose s papom Urbanom II, s kojim je Ladislav bio u sukobu podržavajući protupapu, Koloman se zaručio buzilom, kćeri normanskog grofa Rogerija i unukom Roberta Gviskarda. Rogerij je bio pristalica Urbana II. Princeza je brodom prevezena do Piograda, gdje su je trebali dočekati ugarski pratioci. Kako bi joj pružio potrebnu sigurnost, Koloman je prema Biogradu uputio odred kojemu se na putu ispriječila vojska kralja Petra, posljednjeg protivnika koji mu je stajao na putu ostvarenja potpune vlasti nad Hrvatskom. U Bitski, na planini koja je nazvana Petrov gozd, neki je poistovjećuju s Petrovom gorom, drugi pak s kapelom, što je vjerojatnije, Ugarska je vojska odnijela pobjedu, a Petar je poginuo. Tako je početkom 12. stoljeća koloman iz roda Arpadovića uzeo hrvatsku krunu i objedinio Ugarsku i Hrvatsku pod jednim vladarom. Godine 1105. Kolomanovu vlast priznao je i najvažniji dalmatinski grad Zadar. Od Kolomana počinje čvrsta veza Arpadovića s hrvatskom krunom. Skoro dva stoljeća nakon što je Koloman uzeo krunu ugarsko-hrvatskog kralja, u kući Arpadovića počela je kriza nasljeđivanja krune koja je kulminirala sporom oko krunjenja Andrije III. Mlečanina čitavo pitanje dakle, dolaska Andrije III. Mlečanina na vlasti je povezana s nečim što se bitno ranije događa, dakle neki 50. godina, 60. godina ranije, a to je dakle vezano uz priču o takozvanoj zlatnoj buli ili onog što po historiografiji nazivaju dakle Magna Carta Libertatum Srednje Europe, iako to nije baš u potpunosti identično sa engleskom Magnom kartom. Naime, u trenucima kada nema izravnog potomka pojedinog vladara, a nema ni dakle najstarijeg u rodu koji bi mogao naslijediti vladara, Ugarsko plemstvo je imalo to pravo da, shodno dakle, zlatnoj buli, da izabere vladara. E sad, naravno, nije se mogu izabrati baš bilo tko, iako je bilo u kasnijim stoljećima i takvih situacija. Nego, dakle, neko mora biti u rodbinskim vezama. I najveći dio pristalica ugarskog plemstva je pristao da podrži kandidaturu Andrije III. Mlečina, za kojeg se smatralo da je u principu sin jednog nelegitimnog sina bar ga je tako dakle ugarski dvor u tom trenutku smatrao Stjepana Postuma koji je dakle svoj život proživio u Veneciji i tamo mu se rodio dakle Andrija, Andrija III koji onda kao nekakva pobočna pobočna linija dinastije Arpadovića je imao nekakva određena prava da, da, da stekne dakle kraljevski naslov. I budući da se najveći dio ugarskog plesta za njega odlučio, on dolazi na na prijestolje. Međutim, tijekom cjelokupne njegove vladavine, pa sve do u principu njegove uvjetno rečeno i prerane smrti, on će doživljavati stalno dakle, otpor dijela plemstva, kako u Ugrskoj, a poglavito u Hrvatskoj, gdje je realno poglavito zbog činjenice da je za Hercega Hrvatskog dijela kraljevstva postavio svoju majku Tomazinu, to će naravno izazvati dakle nekakav možda bi mogli nazvati šovinistički otpor e, dijela hrvatskog plenstva, da im je žena Herceg i onda jednostavno će se na hrvatskom e, dakle dijelu Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva poglavito Šubići vodit će gotovo samostalnu politiku gdje će pokušavati dakle tijekom 80. i 90. godina dijelom dobivati privilegije od samog vladara dinastije Arpadovića, Andrije III, a dijelom će te iste privilegije dakle e, tražiti i od, e, od dvora budući da čitavo, gotovo čitavo razdoblje vladavine e, Andrije III. postojaće dakle i jedna peticija od strane Anželinskog dvora konkretno Karla Martela, pa onda njegovog dakle sina Karla Roberta, za pravom na ugarsko prijestolje, to jest na krunu Svetog Stjepana, naravno opet putem ženske linije, a to je dakle putem njegove, ako govorimo o Karlu Robertu, njegove bake Marije. Stvaranjem Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva kojim vlada kralj iz mađarske vladajuće kuće Arpadovića pomaknulo se iz središte Hrvatskog kraljevstva. Kako to piše Tomislav Raukar u knjizi Hrvatsko srednjovjekovlje, u ranom srednjem vijeku vladari iz kuće Trpimirovića smjestili su svoje središte blizu obala Jadrana, a onda ga pomicali polako prema zaleđu. Najsjevernije vladarsko središte bio je Knin, grad iz kojeg su vladari Zvonimir i zadnji hrvatski kralj Petar – Dolaskom Arpadovića, vladara Ugarskog kraljevstva, koje je nastalo nakon što su se Mađari skrasili u Panonskoj nizini, promijenilo se i središte srednjovjekovne države. Tomislav Raukar piše. Dolaskom Arpadovića i stvaranjem Ugarsko-Hrvatske države napuštena je jadransko usmjerenost Mirovića. Novi opseg države i njezino ustrojstvo značili su zgledišta hrvatskih zemalja pomak vladarskog središta od jadranske obale daleko u zaleđe, prema Panonskoj ravnici. Uporište državne i političke djelatnosti prebačeno je s hrvatskog na ugarsko područje. Zgledišta pa Karpadovića ostanak u Panoniji bio je prirodan i jedino moguć. Mirni i barem do provale Tatara 1241. bezbrižni smještaj u Panonskoj ravnici bio je u skladu s vladarskim pogledima Arpadovića. Nasuprot kasnijim manžuvincima, politički obzor kojih se protezao od sjevera do juga Europe, od Baltika do južne Italije, Arpadovići su u političkim zbivanjima na europskom jugoistoku uglavnom bili lokalnom dinastijom. Dobra stvar u seljenju tog središta na sjeveru središta Europe bila je kolonizacija Slavonije. Prvi val naseljavanja nakon što se romansko stanovništvo u potrazi za sigurnošću povuklo prema Dalmaciji Istri bilo je u doba dolaska Slavena. Prvi val doseljavanja sa zapada Europe došao je vjerojatno u doba franačkog osvajanja, u vrijeme vladavine kneza Pribine. Najznačajniji val naseljavanja Slavonije počeo u 11. stoljeću, u vrijeme kada su Arpadovići počeli se primicati jugu. Neven Budak i Tomislav Raukar u knjizi Hrvatska povijest srednjeg vijeka pišu. Slavonijom su u to vrijeme vladali Arpadovići koji su južno od Rave provodili istu kolonizacijsku politiku kao i u ostalim dijelovima kraljevstva. Naseljavanje kolonista imalo je dva cilja – povećati obradive površine na selu i unaprijediti trgovinu i obrt u gradovima, te osigurati zaštitu granica. Čitav niz kraljevskih dekreta svjedoči o pažnji što su je ugarski kraljevi još od Stjepana I poklanjali doseljenicima. Porijeklo je kolonista bilo raznoliko. Većinu su činili doseljenici iz njemačkih zemalja, ali je među njima bilo i valonaca, francuza, talijana i čeha – Čini se da je najvažniji dio Slavonije bilo područje Zagrebačke biskupije, na kojem su se susretali važni prometni putovi iz Italije za Ugarsku i iz Njemačke na jugoistok. Ako gledamo dakle, prostor srednjevjekovne Slavonije, tu ima tu ima više rodova od kojih će se početkom 14. stoljeća, krajem 30. početkom 14. stoljeća izdignuti nekako babunići, međutim prije njih Gut, i Gisingovci, ima dosta tih rodova koji se tu prepliču, međutim ono što je starija hrvatska historiografija smatrala da, sve su to kao nekakvi ugarske, ugarsko plemstvo koje je dobilo posjede u srednjevjekovnoj Slavoniji, pa onda shodno tome i velik dio tih slavonskih banova biti će u principu uvjetno rečeno ugarskog porijekla. Međutim, treba imati vrlo jasno na pameti da srednji vijek ne poznaje takav princip etničke pripadnosti kako ga mi danas e, razumijevamo i princip dakle nekakvih nacija i naroda u smislu dakle suvremenog građanskog društva tako da uistinu ti rodovi čim bi imali posjed na prostoru srednjovjekovne Slavonije, automatski onda bi oni bili i dio slavonskog plenstva i korpus, dakle, u smislu da su oni tu na neki način autohtoni. A s druge strane, plemstvo na području Hrvatske, srednjovjekovne Hrvatske, dakle južno od Gvozda, ono će pak biti organizirano na ponešto drugačiji način i ono što se može primijetiti da način kako srednjovjekovno plemstvo srednjovjekovne Slavonije funkcionira, njihov način funkcioniranja je sličniji i nekako povezaniji sa onim ugarskim dijelom, što ne treba čuditi, jer mislim postoji i geografska bliskost, dok ovo što se događa na prostoru srednjovjekovne Hrvatske odvija se pomalo dakle, na drugi način. S druge strane treba imati na umu da izvori koje, koji su nam ostali sačuvani, nažalost, vrlo malo nam govore o onom nižem plemstvu, govoreno gotovo isključivo o velikašima i ti izvori su razmjerno rijetki, tako da svi zaključci vezani za razvoj plemstva u srednjovjekovnoj Slavoniji, dakle u razdoblju 13. 14. stoljeća, pa jednako tako i onda e, na prostoru Hrvatske treba uzimati pomalo s rezervom. Bribir je danas selo udaljeno 30 km od Šibenika koje je 2011. godine imalo 105 stanovnika. Na području Bribira tragovi naselja sežu u Neolitik. Na lokalitetu Krivača nađeni su ostaci neolitičkog naselja, a na lokalitetu Dol nađeno je više prapovijesnih ognjišta. Na Bribiru nađeni su i ostaci ljudskog stanovanja još iz paleolitika. Riječ je o predmetima izrađenim od kremena, nađenim na lokalitetu Pećane. Najvažnije arheološko nalazište na Bribiru 300 metara visoka glavica iznad Bribira, koja je naseljena još od eneolitika i ranog brončanog doba. Tamo su Liburni utvrdili svoje naselje. Nakon dolaska Rima tamo se razvio municipi Varvarija. Iz antičkog razdoblja datiraju i gradske zidine sagrađene od velikih kamenih blokova koje obuhvaćaju površinu veću od 72.000 četvornih metara. Unutar tih zidina nalaze se ostaci gradskih vrata, zgrada, rimski mauzolej, sustav javnih cisterni za opskrbu vodom. Oko tog bribira šubići su počeli graditi svoje uporište. Prvi se puta Bribir spominje kao županija Brebera u dijelu bizanskog cara Konstantina VII Porfirogeneta iz 10. stoljeća. Kao sjedište Šubića prvi se put Bribir spominje u 11. stoljeću. Do kraja 13. stoljeća Šubići će izrasti u najmoćniju plemičku obitelj južno od Save. U osnovi Šubiće mi možemo pratiti onako u kontinuitetu tek od 13. stoljeća. Iako prvi kojeg bi se moglo povezati sa tim rodom koji od 13. stoljeća će početi nositi pridjevak Bribirski pa Šubići, bi bio Budec, on je bio posljednik Petra Krešimira IV. Potom oko 1160. javlja se još jedan čovjek, Bogdanac, koji je bio čovjek Bana Beloša. Potom njegov sin Mislav, koji je bio u pratnji Bana Rogerija, te onda oko 1200. se pojavljuje dakle Grgur, koji je bio u pratnji Hercega Andrije, onog istog Hercega dakle, koji će poslije postati kralj i on prvi počinje nositi pridjevak komes, to jest knez. Naime, bribirci, to jest šubići, oni će u nekom trenutku koji nam nije poznat početi više manje redovito upravljati takozvanom Bribirskom županijom, koja se spominje već u 10. stoljeću, dakle u principu u onom izvoru poznatom kao da je administrando imperio, to jest upravljanju carstvom. No, kada će ta vlast postati nasljedna, nismo potpuno, potpuno sigurni, no sigurno je da od, od 13. stoljeća to jest tako. To pojedine isprave nam i potvrđuju, iako te isprave iz 13. stoljeća kod redovito su formalni falsifikati. Ono što nije potpunosti jasno vezano za rod Šubića jest na koji način oni unutar sebe organiziraju. Naime, jer upravo u doba ovog Grgura pojavlja se još jedan, jedna osoba koja je očigledno vezana na rod Šubića, to je Vučina i on je prvi koji će uspjeti protegnuti vlast Šubića na dalmatinske komune. Konkretno on će postati potestac Splita. I to će postati dakle na neki način od 13. stoljeća nekakav modus operandi samih Šubića. Postojeće glava roda. I onda ovi drugi značajniji uvjetno rečeno knezovi, koji onda će po nalogu samog, same glave roda, dakle, protezati svoju vlast na razmjerno širok prostor srednjovjekovne Hrvatske, tako da bi u principu kada će rod imati da biti na, na vrhuncu moći, to je dakle na prijelazu iz 13. u 14. stoljeća, oni će gospodariti čitavim prostorom od Zadra pa sve do Omiša, dakle gotovo cjelokupnom srednjovjekovnom Hrvatskom. Način na koji će oni to e, ostvarivati svoju vlast je zanimljiv, ono što se može rekonstruirati budući da izvora sve do polovice 14. stoljeća nema baš previše, no ono što, što je, što je se može naslutiti jest da su koristili kraljevsku pomoć. To jest, nudili su svoju pomoć kraljevima u smislu protezanja vlastite moći na, dakle, na široki prostor srednjovjekovne Hrvatske, s tim da naravno kao što e, situacija dakle na prijelazu iz 13. u 14. stoljeće jasno nam govori da su uvijek gledali koji može pružiti više. Pa će onda recimo konkretno Pavao Šubić, dakle glava roda u tom ključnom razdoblju kada će Šubići doživjeti svoj prvi vrhunac, će koristiti istovremeno kraljevske darovnice Kuće Padovića i one Anžuvinaca koji u tom trenutku nisu još dakle formalni vladari, ali će ubrzo postati. Godine 1246. umro je vojvoda Fridrik II. Babenberški i tako su Babenberzi vladajuća kuća Austrije Štajerske ostali bez nasljednika. Fridrik II. poginuo je u bici s vojskom ugarsko-hrvatskog kralja Bela IV. koja se odigrala kod rijeke Lejte. Kako bi iskoristio upražnjeno vladarsko mjesto, Bela IV. je 1250. poslao vojsku protiv supruga Fridrihove sestre, Otokara, kasnijeg kralja Češke. Nakon četiri godine rata Bela i Otokar dogovorili su se oko podjele plijena. Ugarsko-hrvatski kralj dobio je veći dio Štajerske i dao ju je na upravljanje svom sinu Stjepanu koji je dobio titulu Vojvode. Međutim, štajerski plemići pobunili su se protiv novog Vojvode i zatražili pomoć Češkog kralja. Godine 1260. u bici kod Krojsenbruna češka vojska pobjedila je Ugarsku i Bela je morao odustati od zemalja kojima je nekada vladala kuća Babenberga. To je otvorilo problem sa sinom, što mu dati u zamjenu za Štajersku. Bela je odlučio Stjepanu dati Transilvaniju, ali sin nije bio zadovoljan tim darom i pobunio se protiv oca. Bela je sinu morao dati titulu mlađeg kralja i zemlje istočno od Dunava, ali to nije umirilo situaciju. Godine 1264. Bela je protiv sina pokrenuo vojsku i progonio ga sve do istočnih krajeva Transilvanije, gdje je doživio dva poraza koja su ga natjerala da se konačno dogovori sa sinom. U zadnjim godinama Beline vladavine njegov sin Stjepan svojim potezima postavit će pravni temelj ulaska kuće Anžuvinaca na ugarsko-hrvatsko prijestolje. Paul Engel piše. Tijekom zadnjih Belinih godina vanjskom politikom kraljevine upravljao je uglavnom njegov sin. Kao gospodar Transilvanije, Stjepanov glavni interes bio je učvršćivanje ugarske nadmoći na Balkanu. U nizu pohoda 1261., 1263. i 66. ojačao je svoju vlast nad Vidinom. Učinio je Jakova Svetoslava, jednog od bugarskih prinčeva, svojim vazalom i uzeo je titulu kralj Bugarske. Ipak, kada je riječ o dugotrajnim posljedicama, Stjepanov najvažniji korak bio je savez koji je 1269. sklopio s Karlom I Anžuvincem, koji je nedavno zavladao Napuljem i Sicilijom. Stjepan je dao ženiti svog sedmogodišnjeg sina za Elizabetu ili Izabelu, Karlovu unuku, dok je njegova kćerka Marija postala žena budućeg kralja Karla II. Taj je brak kasnije bio pravni temelj anžuvinskog traženja ugarskog prijestolja. Kada je Ladislav Kumanac umro bez nasljednika, počela je borba za ugarsko-hrvatsko prijestolje. Jedan je kandidat bio Andrija, unuk kralja Andrije II. Drugi je kandidat bio Karlo Martel, Anžuvinac. Kada je Karlo Martel umro 1295. njegovo mjesto zauzeo je tada sedam godina stari sin Karlo. Kako se moglo birati između dva kralja, mogućnosti velikaša bile su veće, barem kada je u pitanju njihov probitak. Ono što je, dakle, cilj bio cjelokupnog plemstva, dakle na, na razmeđu 13. i 14. stoljeće, neovisno o tome da li se radi o hrvatskom ili e, ugarskom ili slavonskom plemstvu, jest da vladar koji je na prijestolju ne bude previše moćan, da im ne, da im ne ometa njihov vlastiti, dakle uspon tih pojedinih lokalnih feudalaca, tih lokalnih baruna. Taj princip se može vidjeti i na prostoru Ugarskog kraljevstva jer je redovito kada će, dakle u tom razdoblju a i kasnije kada će se birati između više kandidata, uvijek će, će plenstvo birati onog najslabijeg. E, razlog zašto je dakle Pavao Šubić zaigrao na kartu Anžujinaca je jednostavan. Biti dakle osoba koja će nekome pomoći i zadužiti budućeg vladara to je jedan dobar onako ulog za budućnost kao takava osoba koja je trebala postati vladar tijekom tih dakle gotovo 20 godina previranja tijekom vladavine Andrije II. je trebao u biti jedan dječak, Karlo Robert. On, kada će ga u principu sami Šubići dovesti na prostor prvo Hrvatskog, a onda Ugorskog kraljevstva, biti će tek dječak od, od, od koji 15 godina. Tako da u principu razlog zašto, zašto Šubići na to igraju jest taj što će dobiti dakle vladara kojeg će više manje zadužiti, a s druge strane samim anžuvincima u tom trenutku pomaže i papinska kurija, što nije nimalo nevažno jer je pribircima opet važna papinska kurija za postizanje nekih vlastitih ciljeva na kraju 13. stoljeća, poglavito ako govorimo o, o sukobima između Trogira i Šibenika, gdje Šibenik želi postići civitet, a može ga postići jedino putem dakle, osnivanja biskupije, što jedino papa može odobriti, a sami, sami Šubići su upravitelji Šibenika i onda igraju na kartu, dakle mi ćemo zaigrati na papinsku politiku, na politiku koja gura jednu kraljevsku kuću, dakle konkretno Anžovinsku dinastiju na Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo, a za uzr tome dobit ćemo nekakve druge političke, a i crkvene ustupke dakle, na prostoru vlastitog vladanja i time opet ojačati vlastitu, dakle, na neki način osnovicu temeljem koje šire vlast. Nakon što je Andrija III. okrunjen za ugarsko hrvatskog kralja, on je održao skupštinu u Budi u jesen te godine. Na njoj je objavio uredbu da će uspostaviti javni red i naveo je konkretne mjere za postizanje tog cilja. One su, između ostalog, nalagale da se utvrde koje su nedavno sagrađene bez kraljevog dopuštenja sruše, da se sva imanja nepravedno zauzeta vrate pravim vlasnicima i da će mir jamčiti skupština koja će se sastajati svake godine i koja će imati ovlasti od kralja da ispravi sve nepravde koje su učinili velikaši. Andrija izgleda imao volju da provede sve ove odluke u djelo, ali nije imao načina da to učini. Palengel piše. Iako se čini da je većina njegovih podanika žudila za mirom, on ih nije mogao ujediniti i mobilizirati. Prema tome, bez obzira na poduzeti napor, on je bio nemoćan protiv baruna i nije ih mogao spriječiti u građenju lokalnih središta vlasti. Jedva da je prošla jedna godina bez otvorene pobune. Iako je obično Andrija bio taj koji je pobjedio, njegove pobjede imale su malo praktičnog učinka. Tijekom pohoda iz 1294. on je zauzeo utvrde Borse, srodnika koji je vladao Bihorom nakon pada Geređe, ali ga je pomilovao skoro odmah nakon što se on predao. Isto se dogodilo na zapadu, kada je Heder grubo odbio priznati kraljevu vlast. Andrija ga je pobjedio uz pomoć Alberta Habsburga, ali ga je odmah neozlijeđenog pustio. Sve je to samo još ohrabrilo velikaše da prko se kralju. Godine 1297. moćni Matej Čak, sin Petra, pobunio se i uspješno se suprotstavio kralju. Na skupštini koja se sastala 1298. govorilo se o kraljevoj popustljivosti. Usprko svom tom ratovanju i rušenju nekih dvoraca i utvrda, kraljeva vlast ostala je slaba kao i prije dolaska Andrije na prijestolje. Sve će to nastojati iskoristiti Šubići predvođeni banom Pavlom. Oni su namjeravali na prijestolje dovesti novog kralja, govori dr. Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Princip putem kojeg dakle, neko može postati ugarsko-hrvatski kralj, ukoliko dakle, nema potpuno legitimnog dakle nasljednika po pitanju primogeniture sina, dakle umrlog kralja ili ne znam njegovog starijeg brata kao što je to situacija na kraju 13. stoljeća, onda to dakle treba odlučiti na neki način plemstvo, to je sabor ugarskog, ugarskog plemstva. Hrvatski plemići, poglavito dakle Pavo Šubić, on, on je moćan. Dakle, on već sa 70. godinama 13. stoljeća stječe status ili e, kako bi to nazvao, stječe naslov e, Primorskog bana. Primorski ban je u principu delegirana kraljevska ruka na području dakle srednjovjekovne Hrvatske. Iz te, iz te pozicije on je osoba koja osigurava kraljevsku vlast. I sad jako je bitno, ako je kraj sam slab, kao što je to situacija na kraju 13. stoljeća, da je kralj iz dinastije Arpadovića slab, bitno je da ima jakog bana koji će provoditi njegovu politiku. No, tu Pavo Šubić igra dakle dvostruku igru, a istovremeno čini nešto drugo. Čini to da u principu sebe postavlja kao najvažniju, sebe i svoj rod, najvažniji, najmoćniji i jedini rod koji odlučuje o nečemu, dakle što će se događati u kraljevstvu, jer sve druge rodove u principu bilo putem fizičke sile, bilo putem ženitbenih veza, uvlači u svoj rod. Dakle, i Nelepčići, i Kurjakovići, i Kačići, i Mihovilovići, Tugari, svi dakle, rodovi na području, dakle, plemički rodovi na području dakle, srednjevjekove Hrvatske će se povinovati želji i volji Šubića, to je konkretno samoga Pavla, što će onda nekih 20 godina kasnije i biti i ključ propasti roda, dakle i njihovog pada. Način, dakle, u princip je takav. Kraj treba potporu plenstva da bi mogao vladati. Ako plenstvo se odluči za jednog kandidata, to plemstvo će ga dakle dovesti ako ne milom, a onda silom na prijestolje. I to uistinu će se na neki način i dogoditi, jer kada će umrijeti Andrija III, već u tom trenutku Karlo Robert bit će na hrvatskoj obali, a vrlo brzo nakon toga prebačen u Zagreb, a onda nakon toga i na ugarski teritorij gdje će ga dočekati saveznici Šubića, ali će se onda i pojaviti neki drugi pretendenti. I nakon toga uslijedit jedan razmjerno dugotrajan vojni sukob, pomalo mali rat, gdje će Karlu Robertu trebati sve do 1320. godine dakle to je jedno razmjerno dugo, dugo razdoblje da učvrsti se Ugarskoj da bi se onda nakon toga mogao posjetiti Hrvatskoj i discipliniranju na neki način Šubića koji su se tijekom dakle, tog razmjerno dugog razdoblja preko 30 godina na neki način otrgli od kraljevske vlasti i počeli samosvojno vladati na širokom prostoru koji više u tom trenutku, dakle kad govorimo o 20. godinama 14. stoljeća nije obuhvaćao samo srednjovjekovnu Hrvatsku nego i široke prostore Bosne i Huma. 10. srpnja 1291. godine skupina Kumana ubila je ugarsko-hrvatskog kralja Ladislava. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo bilo je nemirno od smrti Bele Četvrtog i njegovog sina Stjepana, ali Ladislavova smrt bila je početak razdoblja previranja koje će ugarsko-hrvatsko kraljevstvo dovesti u stanje građanskog rata. Jedna skupina ugarskih velikaša odlučila je krunu ponuditi Andriji, koji je bio u srodstvu s kućem Arpadovića. Hrvatski velikaši, predvođeni Pavlom Šubićem, krunu su ponudili maloljetnom Karlu Anžuvincu. Anžuvinska struja na kraju je pobjedila, ali namire velikaša neće se ostvariti. Maloljetni kralj postaće ozbiljan protivnik i pobornik snažne središnje kraljevske vlasti. 20 godina nakon što je Pavle Šubić dočekao Karla Anžuvinca kada je došao u Hrvatsku, taj novi ugarsko-hrvatski kralj u bici kod blizne slomit će moć velikaške obitelji koja mu je omogućila stjecanje ugarsko-hrvatske krune. U tome sljedećeg četvrtka. Slušali ste emisiju Povijest četvrtkom. Tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Miroslav Šeb. Uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2018. godina.